pentsatzen duen eh, etorriko dela eh, egun batez eh, lana egiten dutan ekin, ikusten dut uh, lehiaketetan ere pixka bat ala, dominatzen dut ala, etzen normala ez ukaitea. Behar ziren uh, bizpailu gauz uh, ezartzea, oso oso pozik nago eta berizikien jautekin ukaitea ere pertsona gisaz oso maite dut, eta ala, berdin, eh, berdin, eh, ukaren dugu parada, beldu den urtean eh, gure txapela definitzia. Bai, lehen tituloa, ala zauritu egona izoino luzaz abendutik martxo arte. Hon egiten du, hon egiten du irabazteak, hon egiten du ala, jendean kritiken ere pixkat isilaztea, eta Eta, eta ara, segida, ba, fisikoki deia jangurarik ezpalin bau tainitzenen da, eskoak uh, ontsa bali maritut oino gehiago. Eta gero inalak egin, eh, ba, partida gehienean eh, irazteko.